Sura 95. Etin Smokva Mek Osam ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha milostivog samilosnog Wattini wazzajtun Tako mi smokve i masline Waturi sinin I Sinajske gore وهذا البلد الأمين I grada ovog Sigurnog لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepše ثم رددناه أسفل سافلين Zatim ćemo ga u najnakazniji lik vratiti إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون Samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela činili. Njih čeka nagrada neprekidna. فما يكذبك بعد بالدين Pa šta te onda navodi da poričeš onaj svijet? أليس الله بأحكم الحاكمين زر الله نيه